Օրվանորությունների մասին համառոտ։ Բակո Սահակյանը նոյեմբերի 16-ին աշխատանքային այցով մեկնել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Այսօր ուսանողների միջազգային օրն է։ Պաշտպանության նախարարի նախագահությամբ տեղի ունեցել ռազմական խորհրդի նիստ։ Հայաստանը պետք է պահպանի ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը։ Ստեփանակերտի պատկերասրահում բացվել է ժամանակակից քանդակի ցուցահանդես։ Օպերատիվ իրավիճակը հանրապետությունում ոստիկանության անցած շաբաթվա ամփոփագիրը։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Նախագահ Բակո Սահակյանը նոյեմբերի 16-ին աշխատանքային այցով շամանել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Այսօր ուսանողների միջազգային օրն է։ Տոնի պատմությունը սկիզբ է առել Չեխոսլովակիայում։ 1939 թվականի հոկտեմբերի 28-ին Պրահայի ուսանողները եւ դասախոսները դուրս էին եկել ցույցի, նշելու Չեխոսլովակիայի կազմավորման տարեդարձը։ Ֆաշիստ զավթիչների կողմից սույցը դաժանաբար ճորշվել է, որի ժամանակ էլ սպանվել է ուսանող Յան Օբլետալը։ Յանի թաղման օրը նոյեմբերի 15-ը նույնպես վերածվել է բողոքի մեծ սույցի, ինչի ժամանակ տասնյակ ցուցարարներ են ձերբակալվել։ Նոյեմբերի 17-ի վաղ առավոտյան ֆաշիստական ուժերը շրջափակել են ուսանողական հանրակացարանները, ձերբակալել ավելի քան 1200 ուսանողի։ Ուսանողական շարժման 9 ակտիվիստներ գնդակահարվել են։ Հիտլերի հրամանով Չեխոսլովակիայի բոլոր բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները փակվել են մինչև պատերազմի ավարտը։ Հետագայում արդեն ուսանողների համաշխարհային կոնգրեսը նոյեմբերի 17-ը հրճակել է ուսանողների միջազգային օր։ Օրվան ընթառաջ պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը հանդիպել է Արցախի պետական համալսարանի ղեկավարության եւ ուսանողական ակտիվի հետ։ Շնորհավորելով ուսանողներին տոնի կապակցությամբ պետնախարարն ուսումնական հաջողությունների իր մաղթանքն է հղել վերջիններիս, կարևորելով նմանօրինակ հանդիպումներն ու ուսանողների արտահամասարանական ակտիվությունը։ Ուզում եմ շնորհավորել ձեզ ուսանողության օրվա առիթով եւ համոզմունք հայտնել, որ դուք հիմա գտնում եք ձեր կյանքի ամենահետաքրքիր, լուսավոր եւ երջանիկ ժամանակահատվածում։ Ուսանողությունը միշտ եղել է ցանկացած բարեփոխման եւ ցանկացած դրական փոփոխությունների շարժիչ ուժը եւ համոզված եմ եւ տեսնում եմ ձեր մեջ նույն այդ ներուժը, Այնուհետև պետնախարար նստ ոլորտների համառոտ ներկայացրել է Արցախի տնտեսության ներկա կացությունն ու առաջընթացը։ Հանդիպման ավարտին Գրիգորի Մարտիրոսյանը պատասխանել է ուսանողներին հուզող հարցերին, որոնք վերաբերում էին ամենատարբեր թեմաների, սկսած Մայրբուհի շենքային պայմաններից եւ լաբորատոր վերազինումից, մինչեւ երիտասարդական նորարարական բիզնես ծրագրերի եւ արտերկրյա ուսումնառության պետական խրախուսում։ Հանդիպմանը մասնակցել են կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը, Արցախի պետական համալսարանի ռեկտոր Արմեն Սարգսյանը։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Նոյեմբերի 11-ից 17-ն կատ ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գոտում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 80 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել է շուրջ 700 գրակոց։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը խստորեն հետևում են հրադադարի պահպանման ռեժիմին եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Նոյեմբերի 16-ին Պաշտպանության բանակի շտաբի նիստերի դահլիճում Պաշտպանության նախարար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Նացականյանի նախագահությամբ անցկացվել է Պաշտպանության բանակի ռազմական խորհրդի նիստ, նվիրված միավորումների եւ զորամասերի կազմակերպչական հաստիկային կառուցվածքին, զորահավաքային ռեսուրսների վիճակին, զորքերի պատրաստության ծրագրի համապատասխանությանը, ներկայացվող պահանջներին, ինչպես նաեւ նշված ոլորտներում արկա խնդիրներին։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից ներածական խոսքում, կարևորելով օրակարգային բոլոր թեմաները, Պաշտպանության բանակի մարտունակության շարունակական բարձրացման համատեքստում Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը խորհուրդ է տվել ներկաներին ակտիվորեն մասնակցել նիստի աշխատանքներին եւ կառուցողական քննարկումների արդյունքում խնդրահարույց հարցերի լուծման վերաբերյալ ձևավորել ընդհանրական մոտեցումներ։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը պարզաբանումներ է պահանջելու Բելարուսի նախագահից ՀԱՊԿ-ում ստեղծված իրավիճակը կազմակերպության ոչ անդամ երկրի Ադրբեջանի դեսպանի հետ քննարկելու համար։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում նա մասնավորապես ասել է. «Դա մոտավորապես նույն իրավիճակը կլինի, եթե օրինակ ես որևէ օտարերկրյա դեսպանի ՀԱՊԿ անդամ չհանդիսացող երկրից հրավիրեմ եւ պատմեմ դռնփակ ֆորմատում տեղի ունեցած նիստի մասին»։ Ես զարմացած եմ, որ 30 տարի պետության ղեկավարի կարգավիճակում եղած մարդը կարող է իրեն այդպիսի քայլ թույլ տալ։ Եվ ես իհարկե պետք է բարձաբանումներ պահանջեմ Բելարուսի նախագահից եւ ոչ միայն Բելարուսի նախագահից։ Նիկոլ Փաշինյանը բարձաբանումներ է պահանջելու նաեւ Ղազախստանի նախագահից ընդհանուր պայմանավորվածություններին հակասող հայտարարություն անելու համար։ Մասնավորապես, որ Նազարբաևը ՀԱՊԿ գագաթնաժողովի դռնփակ նիստից հետո հայտարարել էր, թե ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում նշանակվելու է Բելարուսի ներկայացուցիչը։ Որևէ մեկը նման հայտարարություն անելու իրավունք չուներ, ասել է վարչապետի պաշտոնակատարը։ Նա նաև հայտնել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ երեք տեղի ունեցած հերրախոսազրույցի ընթացքում նաև այդ հարցն են քննարկել, եւ Հայաստանը շարունակում է երկխոսությունը ՀԱՊԿ գործընկերների հետ, որ เป զի ի վերջո հասնեն փոխադարձ ըմբռնման։ Հայաստանը պետք է պահպանի ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը, դրա համար նա լավ ներուժ ունի։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Զոհրաբ Նացականյանը։ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարի պաշտոնը պետք է Հայաստանին մնա, եւ դրա համար մենք լավ կադրային ներուժ ունենք։ Որպես ՀԱՊԿ անդամ մենք հետաքրքրված ենք ուժեղ կազմակերպության գոյության գործում եւ մեր ներդրումն ենք կատարում դրանում, նշել է Զոհրաբ Մնացականյանը։ Երեք Ստեփանակերտի պատկերասրահում ArtPR ընկերության նախաձեռնությամբ բացվել է ժամանակակից քանդակի ցուցահանդես։ Ներկայացվել են Երևանում ստեղծագործող երիտասարդ արվեստագետների աշխատանքներ։ Ցուցահանդեսին մասնակցելու նպատակով հատուկ հravirվել է քանդակագործ Հայկ Թոքմաջյանը։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Մինչ այդ ժամանակակից արվեստի ցուցահանդեսը գործում էր Գորիսում, հաջորդ հանգրվանը Ստեփանակերտն էր, որտեղ երիտասարդ քանդակագործների աշխատանքներին ականատես եղան նաև Արցախցի արվեստասեր հասարակայնությունը։ Երևանում ստեղծագործող երիտասարդներն այդ աշխատանքներին ձեռնամուխ էին եղել դեռևս այս տարվա գարնանը Թավշյա հեղափոխության շրջանում, եւ գրեթե բոլոր աշխատանքներն էլ գրում էին հաղթանականունը։ Արտպիար ընկերության տնօրեն Գայանե Դավթյանի խոսքով ցուցահանդեսի հիմնական նպատակը երիտասարդ արվեստագետներին ներկայացնելն է, որ เป զի նրանք կարողանան իրենց արվեստով խոսել տարբեր մշակութային միջավայրերում եւ անձամբ հաղորդակցվեն տեղի արվեստասերների հետ։ Իրենք շատ էմոցիոնալ են աշխատել, շատ ազատ, շատ հետաքրքիր, շատ բուրըն եւ վստահ եմ, որ ցուցադրության ընթացքում դա թերևս կնկատի արվեստասերը, որ սրանք շատ ինքնաբուխ են, ճիշտ, շատ արվեստային եւ տեխնիկապես են, որում շատ հետաքրքիր նյութերով են նաեւ աշխատել, ոչ միայն քար, մեզ հայտնի քար, երկաթ, բրոնզ, այլ նաեւ շատ տարբեր նյութերով եւ հենց այդտեղ է իրենց ազատությունը եւ հուսամ որ Արցախի արվեստասերը կգնահատի իրենց աշխատանքը։ Մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարությունն ու ArtPR ընկերությունն Արցախում արդեն 3 տարի է ինչ համատեղ իրականացնում են տարաբնույթ նախագծեր։ Միջոցառմանը ներկա նախարար Լեռնիկ Հովանիսյանն իր խոսքում կարևորեց ժամանակակից արվեստի դերը այսօրվա մշակութային կյանքում եւ այդ համատեքստում առանձնակի անդրադարձավ քանդակագործ Հայկ Թոքմաջյանի աշխատանքներին։ Իրոք տեսեք մյուսները հենց առաջին տպավորությունը դա է, որ մյուսները հենց հավաքվել են Հանրապետության շուրջը, բնականաբար նրա ստանդարտները դերագիր երևում են։ Աբստրակտ քանդակի միջոցով երիտասարդները փորձել են բարձրաձայնել ժամանակակից մարդուն հուզող հարցեր եւ թեմաներ, որոնց հիմքում հիմնականում ազատության գաղափարն է։ Գյուրջյան Կիրառական արվեստի ինստիտուտի ռեկտոր քանդակագործ Յուրի Հովանեսյանի գնահատմամբ կան աշխատանքներ, որոնք որ ֆորմալ են։ Հետևից եկող մնացածները պետք է ճանան կարելի ավելի լավ աշխատանքներ։ Իհարկե աբստրակցիա ժամանակակից լավ է հնչում, բայց պրիմիտիվը ուրիշ է, շատ քիչ բանասող արվեստի գործը ավելի հասուն լինի ավելի բանասող լինի։ Հավելենք, որ ցուցահանդեսի բացման աջակիցներն են Ստեփանակերտի Valex Garden հյուրանոցային համալիրը եւ Կատարո գինիների գործարանը։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Արցախում նախատեսվում է բացել Եվրոպական ֆիզիկայի ասոցիացիայի նախագծային մասնաճյուղ։ Այս մասին տեղեկացրել է ասոցիացիայի Հայաստանում գործող Երևան Young Minds նախագծի ղեկավար Հրիփսիմե Մկրչյանը։ 3 Երևանի Պետական համալսարանին առընթեր Արտաշես Շահինյանի անվան ֆիզմատ դպրոցի Ստեփանակերտի մասնաճյուղի ուսուցիչների եւ աշակերտների հետ հանդիպումից հետո Վաննովիկովի ռեպորտաժը։ Հայաստանյան այս նախագիծը Եվրոպական ֆիզիկայի ասոցիացիայի նախագծերից մեկն է, որը երիտասարդական խմբեր է պատրաստում աշխարի տարբեր երկրներում։ Արցախցի աշակերտների հետ ինտերակտիվ հանդիպմանը նախագծի ղեկավար Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտի ասպիրանտ Ռեփսիմե Մկրչյանը ֆիզիկայի վերաբերյալ հարց ու պատասխանի ձևաչափով տեսական գիտելիքների ներկայացումից բացի համատեղությամբ իրականացրել է մի շարք գիտափորձեր։ Նրա խոսքով նախագծի նպատակը բացի ֆիզիկայից խորը գիտելիքների յուրացման հնարավորությունից նա Նաև այս գիտության արտակնապես դժվար թվացող եզրույթները հանրամատչելի բացատրելու ու ներկայացնելու միջոցով ֆիզիկայի նկատմամբ հետաքրքրություն առաջացնելն է։ Մի գիտություն, որից մեծամասամբ խուսափում են այն համարելով բարդ։ Այս նախագիծը նաև կարծրատիպի հակառակ վեկտորն է ընտրել։ Այս ամեն ինչի գլխավոր իմաստը ձեզ ավելի մոտեցնել ֆիզիկային, որpիսի ոչ մեկի մոտ մտավախություններ չլինեն, թե ֆիզիկան բարդ արարք Երեք համասանի ներկայացուցիչներ են, որոնք հավաքվել են ու փորձում են, այսպես ասած, ֆիզիկայի հետ հրաշքներ տարածել։ Փորձելու ենք, այսպես ասած, ցույց տալ այն պատուհանը, որտեղից դուք կարող եք ավելի գտնել ֆիզիկայի գեղեցկությունը ու տեսնել, թե ինչ կարելի է անել։ Ինչպես տեղեկացրել է Ռիփսիմե Մկրչյանը, Արցախում նպատակադրում են Եվրոպական ֆիզիկայի ասոցիացիայի նախագծի մասնաճյուղ բացել ասոցիացիան, որպեսզի բերենք Արցախ, մեզ պետք են ուսանողներ։ Այսինքն աշակերտների մակարդակով չեն կարող, բայց պետք են ուսանողներ, որոնք ֆիզիկայի հետ առնչվող ուղղվածություն ունեն։ Մեզ պետք է մինիմումը 5 անձնավորություն։ Եթե լինեն, մենք կարողանանք Արցախ վերել այս պրոյեկտը։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև պատկերացրեք 50 երկրից ներկայացուցիչներն ու եթե այնտեղ լինի Արցախի ներկայացուցիչը, դա շատ կարևոր է խոսել Արցախի մասին։ Գիտական միջավայրում, օրինակ մենք հիմա բարձրացրել ենք այս հարցը, որցում ենք իրանց, որ կարող է նաև Արցախը բացվի Նախագծի ղեկավարը համոզմունք հայտնեց, որ Արցախում մասնաճյուղի բացումը եվրոպական մի շարք երկրների ընդհանուր հետաքրքրություններ ունեցող ուսանողների հետ փոխշփումների, փորձի փոխանակման, գիտաժողովների մասնակցելու լայն հնարավորություններից բացի, կնպաստի նաև երկրի միջազգային ճանաչման գործընթացին։ Դուք լսում եք լուրեր։ Իսկ այժմ լսենք Արցախի ոստիկանության անցած շաբաթվա ամփոփագիրը։ Խոսափողի մոտ է ոստիկանության, հասարակայնության հետ կապի եւ լրատվության ծառայության աշխատակից Վալենտինա Գրիգորյանը։ 50 թվականի նոեմբերի 8-ից մինչև նոեմբերի 15-ն ընկած ժամանակահատվածում մարմնական վնասվածքի առաջացմամբ հանրապետության տարածքում արձանագրվել է 5 ճանապարհատրանսպորտային պատահար, ինչի հետևանքով 8 քաղաքացի ստացել են մարմնական վնասվածքներ։ Ներկայացնենք միայն վրաերթի եւ մահվան ելքով դեպքերը։ Սույն թվականի նոեմբերի 12-ին ժամը 18:30-ի սահմաններում 1995 թվականին ծնված Հադրութի շրջանի բնակիչը վարելով իրեն պատկանող Mercedes-Benz մակնիշի ավտոմեքենան Ստեփանակերտ քաղաքի ազատամարտիկների փողոցի թիվ 26-րդ շենքի դիմացի ճանապարհահատվածում վրա երթի է ենթարկել 1975 թվականին ծնված Մարտունու շրջանի Միրուշեն գյուղի բնակչուհուն, ինչի հետևանքով վերջինը ստացել է մարմնական վնասվածքներ։ Նոյեմբերի 12-ին ժամը 21-ի սահմաններում 1977 թվականին ծնված Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Ծաղկուն գյուղի բնակիչը վարելով իրեն պատկանող S150 թրթուրավոր մեքենան Քաշաթաղի շրջանի Երիցված Կովսական ավտոճանապարհին դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի մասից եւ գլորվելով ձորը տեղում մահացել։ Նոյեմբերի 14-ին ժամը 19-ի սահմաններում 1965 թվականին ծնված Մարտակերտի շրջանի Հաթերք գյուղի բնակիչը վարելով Opel Astra G ավտոմեքենան Մարտակերտի շրջանի Հաթերք գյուղի Շենին աղբյուր կոչվող տեղամասից դեպի դպրոց տանող ճանապարհին գլորվել է ձորը, ինչի հետևանքով Շիրակի մարզի Գյումրի քաղաքի 1961 թվականին ծնված եւ նույն մարզի Փանիկ գյուղի 1985 թվականին ծնված բնակիչները տեղում մահացել են։ Իսկ վարորդը մահացել է Մարտակերտի շրջբուժ միավորում տեղափոխելու ճանապարհին։ Նույն ժամանակահատվածում հանրապետության տարածքում արձանագրվել է մարմնական վնասված կասցնելու 4, ապօրինի ծառահատման 3, թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության 3, խարդախության, ապօրինի ворսի, տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքից զրկված անձի կողմից առանց վարորդական վկայականի տրանսպորտային միջոց վարելու, սուտ ցուցմունք տալու, սնանկության ընթացքում անօրինական գործողություններ կատարելու, անզգուշությամբ գույքը ոչնչացնելու կամ վնասելու, վաշխառության, մեկական հանցագործության դեպք։ Իրականացված Կայացված օպերատիվ հետախուզական եւ քնչական գործողությունների արդյունքում բոլոր դեպքերով հանցագործություններ կատարած անձինք հայտնաբերվել են։ Նույն ժամանակահատվածում ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների հերթապահ մասերում արձանագրվել է 109 ահազանգ։ Բոլոր ահազանգերով անմիջապես դեպքի վայրեր են մեկնել ոստիկանության տարածքային ստորաբաժանումների օպերատիվ խմբերը եւ օրենքով սահմանված կարգով ընթացքավորել դրանք։ Ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումներ կատարելու համար նշված ժամանակահատվածում վարչական պատասխանատվության են ենթարկվել տրանսպորտային միջոցների 559 վարորդ։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, առավելապես առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1-ից 4, ցերեկը 8-ից 13 աստիճան տաքություն։